А коробка передач автоматична. А ведучі передні чи задні. Софія і гадки не мала, що її домашня загалом і жіночого виховання дитина щось тямить у такому суціль чоловічому, як підвізка, ділі, коробка передач, щеплення чи запалювання. Зітхнувши, мусила визнати, що спілкування з чоловіками йому необхідне, мов повітря, бо виросте дівчинка. Втрутилася лише один раз, коли палик, зовсім осмілівши, спробував крутити дядьком Максимом, мов буратіно, карабасом барабасом, і попросив подивитися пістолет. Максиме, заради бога, не давайте, я забороняю. Навіть якби ви самі просили, не дам, Софія Андріївно, не іграшка. Якби ви знали, скільки нещасних випадків через це трапляється. І не думай, Павле, а то ще нас тут усіх перестріляєш. Дорогою завернули в Бахчисарай, оглянули знаменитий водограй сліз. І от уже дорога закружляла уздовж берега північної бухти немов велетенські лелеки, портові крани і ржавіли без роботи просто неба, смутно похилившись над водою і ржавими залишками колишніх кораблів. Покрутившись трохи, виїхали на околицю міста, де за вибіленим муром з усіх боків, накритий кронами абрикосів, яблунь та горіхів, ховався будинок, в якому виріс її колишній чоловік і батько Павлика Максим, в якому жили його батьки. Софія дістала з багажника Павликові речі. Я сама, Максиме, посидь у машині. Ви трохи зачекаєте, Борисе Аркадійовичу. Незручно ж, стільки не бачилися, я на одну хвилинку, як не як рідня. Прочинивши хвіртку, увійшла на таке знайоме та чуже тепер подвір'я. Назустріч вибігла свекруха. Повненька, на коротких швидких ніжках вона пересувалася подвір'ям, мов на козанах роликах. Дід, слиш, дід. Выходи, смотри, кто приехал. Павлик, иди к бабушке. Большой-то какой стал. Как добрались. Почему телеграмму не дали? Мы бы встретили. Сипала горохом свекруха, не даючи свекрові не те, що слово сказати, а навіть привітатися. А нас машиною привезли. Вони разом їдуть у санаторій, видав таємницю Павлик. Хто? Попутчики в санатории вместе едут. Да пускай заходят. Как это? Люди привезли, а ты даже в дом не зовешь. Старый, иди зови гостей. Видишь, Сонечка стесняется. Не треба, будь ласка, не треба. Я на хвилинку. Залишу Павлика і поїду далі, просилася Софія та свекруха, рішуче налаштована, вже тягла за руку до господи Максима і Бориса Аркадійовича. На диво, бос швидко погодився на цей дивовижний за суттю і непередбачуваний за наслідками візит. Максим поставив Вольво на подвір'ї. А машина-то у вас, мил человек, заграничная, дорогая, небось. Да не очень, есть подороже. Швидко знайшов спільну мову звичний, певно, доходіння в народ Борис Аркадьевич. Ти, мать, на стол собирай, а то гостей позвали, а в хаті з шаром покаті, пробував керувати процесом свекор. Бос кивнув Максимові і з багажника машини, що стугував за сумісництвом і міні-маркетом, з'явилися пляшки з горілкою, мінералкою, консервами, навіть ковбасою у вакуумній упаковці. Усе, що може знадобитися, вони завжди возили з собою, не сподіваючись на місцевий ненав'язливий сервіс. От нашого стола вашому столу, наче жаба царівна рукавом повів бос над скатертиною самобранкою, і стіл одразу став не просто накритим, а шикарно накритим. Хорошие вы, видать, люди, я гляжу. Вы уж Сонечку довезите до места, не потеряйте. Ты-то путевку, Сонечка, профсоюзную взяла, льготную?»